Matthew chapter 16. Και προσελτώντες οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, πειράζοντες επιρωτήσαν αυτόν σημείον εκ του ουρανού επιδείξε αυτής. Ο δε αποκριτής είπεν αυτής, ο ψίας γενομένης λέγεται ευδία, πειράζει γαρ ο ουρανός, και πρωί σήμερον χειμών, πειράζει γαρ στιγνάζον ο ουρανός. Το μεν πρόσωπον του ουρανού γενόσκεται διακρίνην, τα δυσημεία των καιρών ουδίναστε γενναία πονδυρά και μη Σιμιών σημείων και και σημείων τίσεται αυτή η μύτο σημείων γιονά, και κατά λοιπόν αυτούς απειλτεν. Κελτών τε σημαντήτε εις το περάν, επελάθων το άρτους λαβήν. Ότι Ιησούς είπεν αυτής, οράτε και προσέχετε από τις ζήμεις των Φαρισαίων και Σαντουκαίων. Είδε, διαλογίζον το εν λέγοντες ότι, άρτους ουκελάβομεν, γνούστε ο Ιησούς είπεν, τι διαλογίζεστε ενεαυτής ο λιγοπιστή ότι αρτούς ουκ έχετε. Ούπον νοείτε, ή μνημονεύετε τους αρτους των πεντακισχυλίων και πόσους κοφίνος ελάβετε, ούτε τους αρτους των τετρακισχυλίων και πόσα σφυρίδας ελάβετε, πόσου νοείτε ότι ου άρτων υπονημήν. Προσέχετε δε από τις ζήμεις των Φαρισαίων και Σαντουκαίων, τότε συνήκαν ότι ουκ είπεν προσέχειν από τις ζήμεις των άρτων, αλλά από τις διδακείς των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Ελτώνται ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλιππού. Η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, «Τι να λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των βιών του ανθρώπου». Ήδε είπαν, «Ήμεν Ιωάννην τον βαπτιστήν, αλιδε Ηλίαν, έτριδε Ιερεμίαν, η ένα των προφητών». Λέγει αυτής, τίς, δε τι να με λέγεται είναι». Αποκριτής δε Σίμων Πέτρος είπεν, «Σύ ο Χριστός ο βιός του Θεού του ζώντος», αποκριτής δε ο Ιησούς είπεν αυτό, «Μακάριος ή Σιμών Βαριώνα, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκάλυψεν σύ, αλλού πατήρ μου ο εν της ουρανής. Καγόδε η λέγω ότι σύ Πέτρος, και επιτάβτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και επιλεάδω ουκ ατισκήσου συναυτής, δώσω σύ τας κλίδας της βασιλείας των ουρανών» και όεαν τήσεις επί της γης, έστε δεδεμένον εν της ουρανής, και όεαν λύσεις επί της γης, έστε λελειμένον εν της ουρανής. Τότε επιτίμησεν τις μαθητές εν αμυδενή υποσεν ότι αυτός εστιν ο Χριστός. Από τότε, ήρξα το Ιησούς Χριστός δεικνύει τις μαθητές αυτού ότι δι' αυτόν εις Ιεροσόλυμα απελτήν και πατήν από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκταντίνε και τη τρίτη ημέρα η Γερτίνη. Και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος ήρξα το επιτιμάν αυτό λέγον, όσοι Κύριε, ού μη εστίσι τούτο» Όδε στραφίσι το Πέτρο, είπαγε οπίσου μου σατανά, σκανδαλονίε μου, ότι ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τότε ο Ιησούς είπεν τις μαθητής αυτού, στελεί ο πίσω μου ελτίν, απαρνησάστοι αυτον, και αράτω των σταυρών αυτού, και ακολουθήτω με» ως καρέ τέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού εν γενιμού, ευρύσει αυτήν. Τι γαρ ωφελητήσεται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλων κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Με λίγαρο βιός του ανθρώπου έρχεστε εν τη δόξη του πατρός αυτού, μετά των αγγέλων αυτού, και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξη αυτού αμήν λεγουιμήν ότι οι τον των οδεεστώτων, ή την εζούμιγευσον τετανάτου θανάτου έως αν είδωσεν των βιών του ανθρώπου, ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού.